Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 13, 262, ipinapatay ng Romanong emperador na si Gallienus ang apat na pong sundalo ng Roma. Ito ay makaraang madiskobre ng emperador nang mga ito ay naniniwala sa iisang Diyos. Ang mga Kristiyanong sundalo ay pinaslang habang pinagmamartsa sa Via Lavicana. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.